بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ऐं तकिड़ो घुरनि था तोखां वयस्ताजलूनख बि सईअ ते अज़ाब खे क़बल हसन ते हुन खां अॻु में जो भलाई पहुचे उन्हनि खे भलाई खां अॻु में बुराई घुरनि था चवंदा असां ते भले तुंहिंजी प्यामबर आई त असां ते भले आसमान किरी पए असां ते भले अज़ाब अचे وقد خلت من قبله قبلهم المصلات ऐं थी चुकियूं आहिनि हुन खां अॻु में कई अकूबतूं केतिरा आद ऐं समूद फिरौन नमूर नमरूद केतिरियूं क़ौमूं ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ऐं बेशक रब तुंहिंजो जेको आहे सो बख़्शण वारो आहे माण्हुनि खे इंसाननि खे सभिनी खे अला ज़ुल्म हिम जेतोणीकि हू ज़ुल्म कंदा था रहनि ज़ुल्म कंदे हूंदे बि अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे ज़ुल्म फो करनि अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا دمرهم يا رب دمرهم يا رب دمرهم يا رب तुंहिंजा من وما جنود ربك إلا هو وما جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو अलाह ताला जा लश्कर कहिड़ा आहिनि हाणे इहो बि लश्कर अलाह जे तरफ़ां अलाए शैतान जे तरफ़ां ख़बर कान्हे रब पाक जे तरफ़ां इहो हिकिड़ो जुनूद ॿियो बि लश्कर थियो अचेव थो सभिनी जी बेज़ती करे वियो हाणे ॾियो मोह हाणे भोग लॻो पियो आहे अमेरिका सभु को माण्हू ॾिसे थो छा पियो थिए हाणे ॾिसो छा थो करे कहिड़ो कमु थो करे अॼु ॾिसूं कहिड़ो थो कमु करे भोग लॻो पियो आहे सॼे मुल्क में हाणे उहो मुल्क खे बहिरताल ॿारींदो तव्हांखे पुॼे वरितो अलाह जे तरफ़ां आयो अज़ाब अथव उतां ते वठो मोहन ॾियो अलाह सई मुहम्मद नबीर जी